Ekitabo kya mwegesa esura yokubanza Obulora tibugira mugasho Ebigambo byomwegesa mutabani wa Daudi omkama wa Yerusalemu Yona nibusha busha eyabusha Nikuo omwegesa alikugamba Omuntu agasirwaki emirimo yona eyakora omunsi Omuzaru ogu guwao kandi ogundi gwija kyonkensi eikarao eirairiona eizoba lishabuka lishuba litobera liangua ligire mbali lishabukira omuyaga gwiya nigugya kasi gushuba guwindukira bikara omuyaga gugenda niguzingoka mara emigendere yago niyo migarukire yago emiga yona egerera omunyanja kyonka enyanja tayjura omumwanya mbali emiga egerera niyo eshuba ekagerera ebintu byona biremesa muno omuntu tali kushobora kukirenga amaisho tigawa ibona na matwi tigawa kuulira ekiraba ireo nikyo kiribao mara ekirako zirwe nikyo kirikorwa kandi omunsi talimu kintukia haliwo ekintu ekyakugambwao kiti leba ekikia ileo omumakiro agatwebembeire ebintu ebyeira tibijukwa mara nebintu ebirija ebitakabaireo tibirijukwa omuli balinya abalija anyuma ebyo omwegesa yaboine inye omwegesa nkabandi mukama wa Isiraeli omuli Yerusalemu nkatawo amani kuyigisa obumanyi nokuwenjuza byona ebikorwa omunsi eri ikora lienaku ruwanga yaire abantu kabakora naboine byona ebikorwa omunsi leba byona nibusha marani kusamani ekiremaire tikishobora kugororwa kandi ekitaliyo tikishobora kubarwa nkatekereza amutima nti ngizire obumanyi bungi kushaga bona abanyebembeire kutwara omuli Yerusalemu omutima gwange gukagira obumanyi bungi na magezi gangi nkatawo amani kumanya obumanyi no kumanya eiramu no bufera nkabona oku okukuli kusa amani okuba omubumanyi bungi abamu zingi kandi omuntu ayeyongera omumagezi ayeyongera omubushasi